atzoko emankizun astapenean hor bazinezte, nentzulea, koroitzizte, aipatu noen egun berezia zela. Bai, udaberriko lehen eguna zelako, bai nan bazirelako sortzi nazioarteko egun ospatzeko edo defenditzeko eta olako emankizun eh, astapen inutil bat egin nuen. Ebe gaur behatzi dira, harri da, ordan aldi untan, ez dut eh, hainbeste luze eginean, hainan zerrenda bat eginen dautziet, bederen, ez dezazien zuen eguna galdu edo utxegin, berdin, zuen egun bukaera aldartuko duen informazioa baitut zuen zat. Ez kezkatu notiek frantxez politikariak eta ipurdi huntan dituzten kasola berriak kaipatuko ditugu. Ah, eta eliz gizonak, ere, oiek ere, ipurdi puntan baitutelako zait. Bo, ezkira ineatzen, behintzat. Jostoki, orduan, sozialean lanean ari direnen baloratzeko nazioarteko eguna da. Ez du deus ikustekorik, baina bon, balio du ala ere egiazko jendeetaz mintzatzea inutilak baino. Arraza diskriminazioaren ezabatzeko nazioarteko eguna da. Ezki partitiak, eh? ala ere, Le Pen ezarriko dute frantzisek poderean obarkatu komentario horik ez, bakarrik zerrenda bat, berriz hasten gira. Oianen nazioarteko eguna da ere, baita olerkiarena ere, eta liburu ibiltariena ere. Ongido aztel garrikin iruriek. Trisomia hogeita bataren nazioarteko eguna. Txontxon giloaren nazioarteko eguna ere, deus ikusteko rikor. Musika zaharen Europako eguna. Ah, norbaiti pentsatzen dut, baina ez, ez. Eta beldurgarriena bulegoaren biltzearen nazioarteko eguna. Bai, existitzen da, hau da beldurgarriena nire bulegoa ikusten mazen dute. Bo, eta festival bat, eh? frantziako kasetariak, edo kasetaritzak bere lana egiten duela dirudi. Parte batek behintzat. François Fillonek gaizoa biltzen du, eh? ala ere, bihar, berriz, kanaran senek, beste historio bat ateratzen du berari buruz bere sakutik ateratzen dina, Bo, rekin ere, presidente bilakatzen nalda, beraz, bo. Fion eta Putinen arteko laguntasuna ahemanak kiduriz, pentsu dut ez bakarrik afari simple baten gaia hemen. Atzo, Bruno Leroux ere aspaldikoa, Le Quotidien telebista saioak agertu informazioa. Berak ere, bere parlamentari sosa erabilidu, bere aurrei, sos edo sakelako pixka bat sos emaiteko. Bederen paperetan parlamentuko laguntzaile ziren. Esperientzia minimo bate galdetzen du lan horrek, bentsa. Liseoan ziren ama bost urte, are hop, hogeita lau horren berantago justiziak aztertuko ditu bere aurkako elementuak, zer emanen duen, kusiko. Eta atzo ere, media partek agertu zuen, cash investigazionekin, egin inkesta. Pedofiliagatik kondenatuak izan diren apesetaz inkesta bat eraman dute, kondenatuak eta oraindik apes diren pedofiloak baitira. Eta bai, hori da hemen agertzen eh, duena, partek eh, baita Cash investigazio beraz, uh, eh, Franz de Kateko telebista eman kizunak, inkesta eman kizunak. Oita bosta, pespiku dira zerrenda hortan, haien elizetan ezagutzen zituzten pedofilia kasuak, gordetu zituztenak, ah, eta tartean, baionako haiet apespikua ere hor da. A Lyon, Jusqu'en 2016, le cardinal Barbarin a laissé en poste, au contact des fidèles et notamment des enfants, un prêtre condamné pour pédophilie. Un cas nous intéresse en particulier, celui du père Didier, Selon nos informations, il est toujours prêtre à Lyon. Il exercerait dans cette église. Hau da beraz, adibide bat Eco, dutena, Lyoneko apes baten kasua, eta inkesta dute eh, France de katean Charry ikusgai eh, behatziak bost gutitan susen. Eta, hau ere, ale, fronto nazionala, neonaziak baute dira barnean? Zer nahi, eh? zergatik dopaja ere txirrindularitzan. Bo, ebe kanar bihar argitaratuko du inkesta baten emaitza ere, Frente Nazionalak lantxariz laguntzen duen neonazi baten kasua. Interesgarria, hori dena, jamezala, ez da eneatzerik, Garro Gori, Bixente eta David, zuei zuen kantuaren tenorea. Bat, bi, iru, lau. Zirtzirek utzirik egia, tinkatu nairik gehia hemen dugu uda begia chum churum Korrika izer ditan egea Nafarren egun ezea Ehi urratx hitzen aizea Txurup, txurup, txurup Orain barkatu txiste hori EHZ eta quak gorri Ikuski kolpekin dita izke jarri Erraindu ozenki Garogori Baina notzori gero, daneguko kopetzero Jakleta honen bezero, monsegi edo ferrego Barneko gasa dut bero, orain futinga zizero Kiloa galdu zezkero, begiratzen aiz goizero Bat, bi, hiru, lau, ispiruen aurrean eta baionan gorri Eta besta zerri, zerri Amalauean suak igorri Bikantaldietan ho txagal Iruzik irotan afal Etxe ingurietan bestak sal Txurup, txurup, txurup txiste hori e eta kuak gorri Iguzki kolpekin itaizke jarri E jain dugu ozenki Garrogo Udan beroa tarteko, biera baten eskeko, ez da kurua da seko, kiloen berezkuratzeko. Pintxo guziak joskatzen, jantzi botatzen, ene itxora du jokatzen, ez niz gehiago kokatzen. Ai! Bat bi irura uizpioen aurean, bat bi irura uizpioen aurean, garro gori Hementxe entzuten genuen garroari referentzia ehz David eta Bixente Milesker ziri kantu sorkuntzak hemen eh? Euskal Irratietan laguntzaileak egiten dituztenak beti berri hauza errepikatzen baina lare ere eskertzen diren lanak baitira Telebista putz, utz, huts, hitz, hitz eta putz, Eta horretarazten dautziat ere, justuki EHZ eta ipatzen baitugu. Ameka egun, falta dira EHZ eta diruz laguntzeko, diru eh, eske ibili behar dira eta gertatzen da batzutan. Eta hortarako eh, plataforma batean, eh, kampaina hortan parte hartzeko, idekia da gunea, Hello Azo plataforma deitzen da eta behameka egun falta baitira jadanik eman bali mauzie obe eta espauzio horrenik emana eta asmoa bali mauzie azken egunak dira, beraz, hori hori zen ameka egun falta baitira. Itze orain gure kronikalariarekin txikitzen dugu. Mm Eta askatasunaren tenorea hitz eta putzen jota behuak yeah. jok zazpidekin atxalde hon. jepie. Free. Free. Eh, askatasuna jena ibaitu inglesa ez askatasuna hondia den uh, telefono mugikor bat ukaitia. E bizten da baiet? <laughs> Bai. Zer da kaldera hori. Bizten da. Aske edo libre izaiteko izraioa jaioa arantxa. Bai, telefonaren menpe zira eta zure lagun eta ez lagunen menpe ere. Eh, bon, Nik ere bat zute. Uh, gogoetak berra berantxagoaz. free, free, free, free, eh, berri zeldu eta bestut ikusi ere pasatzen, egun eh, niduriz, mm. uh, be aldaketa iraultzaile bat ekartzen baitu, freak. Bai, free mobile, beraz. Free, free, ganen dugu ez? Bai. Bada free box gero, hortako, okay. asko dira mobilekin. Errazu. beraz, uh, ba, jadanik erteko, e, free mobil uh, usatuak dira, egitea kolpe batzuola, telefona arpidetzen munduan eh, beti eh, gauza behiak ekartzera. joitu behar da, hola sartu zirela mundu hortan ere, eukalde mediatiko batekin, eh, horiek eman zituzten Frantzian lehen forfetak engai amendurik gabekoak, gero SFR eta SFR-ek adibidez jedekin, mm -hmm. oranjek Sosikin, segitu zituztenak. Eta merke ez? Eta hori da, engai amendurik gabe, beraz telefonoaren ahabegitzea ez duzu bahnean kondatzen. Tordion, merke, ogoi euroti, eurospetik eh, bat dituzu, uh, eh, lehen behogoi eurotan ziren bai. eh, forfetak. Horiek zuten, nahi. Bai, horiek zuten pixka gauza ina bestek mhm. erantzun behar izan zuten, baina, ara, pixka bat, uh, Xavier Niel da horren presidentea, pixka tusatu da horren egiten, bo. Enpresa buru, bai, ara, ara, ara, ara, geek bat zen, erdi pirata bat, eta gero, bilakatu ah, dena, bai? bai, bai, bai, bai. bai. Ah, bai. Hola, hola, asia da minitelekin eta jadanik ari zen moran. Eh, Pirata? Eh, bai, bada liburu bat, bere biografia bat, hola duena, la voa du pirat. Ah, Kirako herzu, ba, Gik, egazko egik bat. Bistan da, bistan da, astetik buru. <laughs> zer da, zer da forfeta hori? Forfeta hori egun atera dutena, eta pixka bat eh, mundu mairako eh, berriei bat bezala saldu dutena da. dena mugarik gabekoa forfet bat mugari gabeko hauten. Bai ideiak, besta dena, sms ere bai, hori usatu egira. Mm Baina internet konexioa ere, data konekzioa ere, uh, izaitea mugari gabekoa. Hori proposatzen dute, beren ahpide dunek eta uh, eh, amasei eurotako forfeta dutenek. Eta hori uh, eh, bakarrek dira munduan hori egiten dutenak. Badira beste... Beste, eskaintza batzulakoak, zolakoak, baina aixe, aixe kariuago direnak. Eh, mm. Batzu. Beraz, hor proposatzen duena da, ama 6 eurotan dena baduzu, eh, zuk erosten bari mozu zure mugikoja, eta bestena bai, da, ama 6 eurotan dena zure telefonu bai. bintzat. Baina, biztan dena, badira, initz baldintza. Eta hori, e, da, free box, edo jena du, etxean, bali baduzu, jadanik internet enpresa horren bitartez, hor dian, gehitu behar da, beste... Unen beste euro ba, Bai, aski, aski, aski dira, bai, beste, bai. bai. baina, hor, zinez egin dute kolpe bat, baina badira ere beste baldintza batzu, eta behar bada hemen goentzat, eh, pixka bat, eh, ara, jenatzen aldutenak, da eh, telefonoa bat baduzu lau ge e, hartzen duena, ez da, ez da mugagabea. Jaino bat dira, telefono batzu laugea ez dutena hartzen, bai. bakarrik iruge, eh, iruge eh, jarioa hartzen dutena datatik. Eta irugean, eh, bon, bat dituzu bakarrik irujiga. giga, uh ez mhm. da indiresgahia, bat ere. Eta um, telefonak laugea hartzen albali badu bainan biziziren tokian ez bali da laugea, ah. hemen ah. nitzrekutan den bezala, batzutan e, bi ere ez da. Hor, mugatuazira eun gigatan, bon, eun gigat, jadanik hain da, ez da gaizki, ez da gaizki. Hain da, ba, ba handi bat entzat ere, bai. hain da, hain da. Edo behar zu, eh, egun guzia YouTube begiratzen aizan, mm ez da kristona. Ados, beraz, hori da proposatzen duena freak, edo freak. freak. Bai. Uh, Erraiten zinuen zela bak, uh, freeboxa zutena, beraz, interneta jadanik freerekin zutena entzako eskaintza. Baina, nadiaz, erabakitzen gaur freeboxa hartza, eskubideokaren dut, forfeta hori hartzea? Bai, untsolaz bai, bai, bai, bai, bai. Ama 6 eurotan, bai. Ados, ez da bakrik jadanik bezeroak eh, ziren entzat eta pentsatzen alda istantean bai erakarriko dute jendea baina pentsatzen alda ba bestek erantzunen dutela ah, ikusiz hori biltzen balin bada balin bada manera bat hori plantan ezartzeko segur da bestek erantzunen dutela manera batean edo bestean biukaldiko jokaldia hemen orten? bai biukaldiko jokaldia zenta uh, eh, joan den astean jadanik egina zuten beste jakinara bezpen bat enpresa berekoek eta hori da jadanik aipatu izan dugu roaming edo ibiltaritza gastuak Eh, hori da beraz uh, joiten zirelaik, bai, muga bat pasten duzulaik, beste egealdi batera joiten zirelaik, biztan da, deitzeko, mezuak pasatzeko, uh, internetera joiteko, baitzu gain kostuak. Mhm. Eta beti hori izan da, ba, engitzen zat problema ere, ortako uh, egazkin moduan ezartzen dira telefonak muga bat pasatzean. Eta horiek proposatu dutena da, Ogoita ama boste gialdetan, berek emaintzute, ogoita boste horietan ez da gehiago gainkosturik pagatzen, egan nahi du... Eh, da, hemen, hemen baliatzen mazun bezala. Hemen goforfetarekin e, eh, ibiltzen altzira, berdin, berdina, beste gialdetan. Mhm. Eta hori da, nonbait, uh, eh, antizipazio bat, zenta, uh, ekainetik goiti, jenek aipatzu dugu, Europak bat asunean, gainkostu kostu guzi horiek desagertzen dira. Mm -hmm. Eh, hori jadanik asia da, e, joan den eh, jasko apirilean jadanik ahunt apaldu ziren, eta heldu den ekainean ahunt dituzte, baldintzak astapen batean forfeta saltzaileak eman nahi zituzten, mugatu largoita amak egunetarat, largoita amak egunez baliatzen alduzu nahi duzu bezala, baina hori pasatuta, bon, ez gehiago, baina hori e, Europa komisioak jantzuan, ez ez, ez dugu mugarik ezartzen, eta Eta emaiten den muga bakarra da, ez duzula sim bat uh, kanpoan erosten al, abidez ez zira joanen eh, joiten alko ejumaniara tango forfeta baten erosterat, ez parin bazira ejumanian eh, ah, bai. bizi, lanean ari edo ikastenari. ari. Bai, bai, merkeago baitira eman ezagun, edo ah, izaiten, izaiten aldira. Izaiten aldira. Ah, Edo kasutan frantzian merke baitira, mm. bestak konparatuz, mm. alderantziz ez dakit ingles batek edo frantzian ahlezakena. Horten, frik egin duen eh, haintzin kolpe hori, piskat, uh, eh, bon... Piskat iruzuha dela, jarain duzu? Hori da. Bai, piskat bat. <laughs> ez agar, zentak gehitzen dituzte zomaitegi alde, direna estatu batuak, Australia, Kanada, baina, eh, ara, egin dute animaleko saltzalgen inguruan, eta... Mm, Zuten zun ere. Ara, bon, piskat bat egin dute. Eta, be, roaming hori aipatzeko, justu, ejan, jadanik gauhegun ahunda paldua dela, eta, inoikusten zutelaik jende batzu egazkin moduan ezartzen beren telefonoa, bon, ez da, ez da behar bada hain behar ezkoa. Eskandalo, Salbu, sentimo, ba, tipi batzuen, eh gainean bali mazizte. Berda, dei bat pasatzen zulaik, da bost zentimo gehiago, jasotzen duzulaik zentimo bat gehiago, ba, minutoa. Ba, bekakin bai. ere, gehitzea, diadanik uh, pagatzen duzun forfetari, hori emaitea, ino gehiago, orangzi adibidez. Bai, bai, Nik ere kasua uh, hori erten dut. Bai, ados, ados. Baina, bali maduzu SMS bat uh, erantzuteko, eta, ah, ez... Uh, Inendu. Iruñan iru niz ezin dute erantzun. Txagarnotegian iz. E, beste egiteko. Ara, amari ez dako turte betetzion ezanen, ez, olakoik ez. Jaun Andriak, otoi. <laughs> Zen tipo bakar bat gehiago da. Akort, bon, ebe free, free hor dugu entzuleak, eh, bon, me lauge guti hemen, hori ez dakit, bali mm. agarri den. Mm. Uh, hemen bakizunun, fe, nik ez dut lauge, bai, Iri, iri bai bai, eh, bai, bai, bai, bai, kostaldean bai, laugea, garazin ere bai. Ah, bai, bai, bai. bai. Txiste batzen. Txiste eh? batzen, <laughs> be, garazin, bai nik bai. Berba ez gune guzietan. Maulen ere? Hori ez dakit, ah. ez dakit, ez da zute janen. Baina gero... Egia gune batzutan fite galtzen direla mhm. geak. Ados. Bo, eta bukatzeko eh, kaptsa ipatu behar dugu, alere? Bai. Zikira robotak. Eh, askatasunaren bidean segidezagun. Bai, zer da kaptsa hori. Kaptsa bat. Ebe, justuke erantzun bezala, robota bat zirea. Zomata adiz ez dugun erantzun galdera hori. Mm, interneten, interneten, bai. Mm. Zerbait txartu nahi duzulaik edo nunbait txartu. Bai, behar... zerbait telekargatu nahi duzulaik ere. Ah, bai, egia. Ala ah, galditzen dute. <laughs> Legalki. Eta, bai, eh, da, behar duzu, sartu ikusten diren zenbaki letra batzu, usu kakolak direnak, eta zinirakurrik takoak, eta zuinuz lortzen, eh, be, frogatzen, ez zirela, errobota azkenean, ez? Paper simurdikatu batean, eh, behar duzu, runetak atera, eta oino, begi, onak bali ere, bi etaik, bi alditaik, behin, eh, mm. trompatzen zira, erzu behizasi, eta, bon, ara, da, ikusteko, Etzirela zirela jobota bat, eh, behar duzu gainera lauki tipi batean eh, klikatu. Badira desberdinak, eh? batzutan ez da testu bat, batzutan da olako argazki bat edo mosaiko bat, eta behar duzu zapatu uh, pano bat erakusten duten uh, zati guzien gainean, edo saltegia itzinalde bat erakusten dutena, eta eh, bon, biziki komplikatua, mm. eta bon, hori aldatzen da, Google-ek erosi zen toh Google behiz ere, mm kasik asteko zizai batzen dugu. aina horiek erosi zuten eta orai atseman dute beste manera bat, edo landu dute beste manera bat, ba, sigurtatzeko erabiltzailea ez dela jogota bat. Beraz, egiten dutena da, eh, aztertzen dituzte, uh, aitzineko minutuetan, eh, ohi alde oktarat, uh, eh, aitzineko minutuetan, egin dituzun mugimenduak, saguaren mugimenduak, aztertzen dute zeten horretan, aztertzen dute... Uh, Bara, pixka bat zure reakzioak, ea diren uh, gizaki batenak edo diren jobota batenak. Eta orai uh, ez da gehiago galdeginen uh, olako gauzarik betetzea, hori fini da. Uh, salbu balima zinez susmo bat galdeginen dute lauki batean klikatzea egaitiko. Eniz, jobota bat? Okei, okay, ebe... Uh... Nahi duzu jakintzera nahi den kapsa? uh, ados. <laughs> Completely automated public Turing test to tell computers and humans apart. Abo, ebe, geek guztiak bai. bezala inglesa untxa emaiten duzu iduriz. Oso, Kaptxa. Untxa, kaptxa, ebe horrekin agurtzen gira eta kantu batekin ados dira? Bai, ze proposatzen zu? Robotari lotua da, I'm not a robot edo urkulu is a robot. Zatzen duzu <laughs> tuntun brigad? Bat ere. Bat ere. Ebe ginute kantu bat uh, is a robot, urkulu lehen dakaria. Beraz, zaket, uh, inspiratuak izan dira. Zeren lehen dakaria? Googleen lehen dakaria edo apelena? Ea erena. Euskal Autonomi Erkidegoa. Zatzen arka hori. Bon, ale, <laughs> zanuntza, eh? Ale, txu. Adio. berria demen entzuten ginuen uh, eh, ri buruzko kantu polita. Eta jota behu harri horrek ere friri buruzko kantu edera, eh? ikusten da maite mindua dela naski telefoniari. Itz eta putzen argun ez aldatuko dugu laster, eh, erran bezala goizuntan prentsa horreko baten, uh, eh, prentsa baten orkestu dute, idatzi gutun bat eh, François Hollande Frantziako presidenteari bidalitakoa Frederik Aramburu eta Jakes Esnalen biziarteko presonegi zigorra hogeita mar urterat mugatzea eskatzeko sustengu talde batek izenpetu du hori hogeita me sortzi korotarat mertxe kolina ere tartean da gure gomita izango da uh, eh, amar bat minuturen buruan bostak eterdi Euskal Irratietan eh, berrienten horea zurekin Bernadette Argaina. Hiruen bat manifestalari goizuntan baionan industria eta zerbitzu publikoak zaintzeko Dazo Turbomeka Epta Franz bezalako enpresetako langileak baziren bai eta ere kolektibitate publikoetakoak huriek arrangura iparaldeko elkargo behiarekin enpleguak atxikiak izanen direnez. Frederik Aramburu eta Jakes Esnalen biziarteko presondegi kondena hogoita hamar urtetarat mugatzea, galdegin dio sustengu talde batek François Hollande presidentari, biziguziko presondegi irat kondenatuak dira, bai eta ere Jon Parot, hiruak frantzian presondegi iratuak, prefetarekin bildu da ordezkaritza bat eta gutun bat helaraztea presidentari galdegin dakote, kondena luze horien bai eta ere eri handi diren presoen libratzea galdegiteko, hantxusen manifestaldi bat izanen da larun batean baionan. Bake bidean entzat, domaia da Frantziako lehen ministroaren engaiamendu eza, etaren ahma gabetzean, Bernard Kazenev lehen ministroak egin dituen solasak ez dituzte ulertzen, eta aukera historiko baten ustea dela iduritzen zaie, etaren ahmen pausatzeko Eusko Jaularitza presta gertu da bere aldetik zubilana egiteko partaide desbertinen artean. Haste oih deitu elkartearen autobus irantia kolorea iruñarat da goizuntan, bainan etzen ongi talde ultrakatolikoak autobuseko idatzi guziak estali behar izan ditu Nafarroako hiriburuan txartzeko, bainan ez da nahi zuen lekian plantatua alizan, manifestari frango bildu beita, hautetxi eta alderdi politiko eta ere baziren horien artean, eta tentsio handiko mementuak izan dira, Azte oireko kontserbadoreak homoseksualen ezkontza eta abortuaren kontra dira eta oraiko kanpaina haur transexualen kontra daramate. Rugbi talde zonbeiten bateratze solasak badira gutun ideki baten bidez siberuko hiru talde taldeetaik bat egitea proposatzen du Jean-Marc Aristoi mendikotako rugbi taldeko laguntzaileak mendikota barkoxe eta maulen gero eta gazte gutiago dela eta hola ezin Jean-Marc Aristoiek gogo eta piztu nahi du eta xede bat muntatu bere ustez siberuko rugbi eskola bakar bat egin behar liteike koxe eta mendikotak bat egin behar dute eta maulek jarraiki bere sailean. Utsumandoka Utsumandokan Charles Bidegainek prehait hitza aipatuko deiku. Eman zanik hemen etxea tinta hasi behar dut, edo editen dut unen beste metrotra, edo forfe, une beste, apres heit gastronez, presio hori dina entzinetik. Kola borratzaile berri bat eba zaiko egoitzu rutiko etxea Aipatuko deiku ze politika frantziako irautzan hizkuntzak ziela eta. Nortasunaren gaia dela, hizkuntzaren gaia dela. Elementu horien inguruan den korapiloa momentu hartan eh, ideologikoki forma hartzen hasi zela. Kustenuen beharrezkoa itzultzera gara jartara eta aztertzea zer zen egiazki gertatu. Eta hain haute txamen dien kantagintzan nundira gure lagunak aipagei. Txomin, antxerren hil zitea. Terrore hartan, zianen. Eta negoziatzen ari zian Espainolekin. Orduko deia ziatuzte Madrilek eh, dezigatzen zien geldi zainetakoa. Itxumandoka aste hartez zazpitan, astizkenez lauetan. Itxumandoko! Iso! Iso! Iso! Aste hartean ahatzeko amaretan iso emankizuna itzultzen da. Iepa entzule guzieri, aste artean, iso emankizunean izaren gira lumi taldearekin. Aste utan berriz ere bikote bat, lumi taldea eta bere elektropop musika. Iso emankizuna, aste artean, gaueko amaretan. Iso. Euskal Kultur erakundearen bilzer nagusia iragantzen joan den larun batean bardo zen, iazko urtearen bilana, oraina eta geroa Euskal Elkargoa sortu ondotik. Kundu horiek aipagai, haste azken untako goiz behin, Mikele Ramuzpe Eskual Kulturera Kundeko presidentearekin. Itzeta putz, itzeta putz, itzeta, itzeta, itzeta putz, itzeta putz, itzeta putz, itzeta, itzeta, itzeta putz. Prentxan, haipagai nagusiak eh, berria puntu eusekin abiatzeko, eh, berrietan aipatzen ginoena ere, transfobia gaian azte oir kampora entzunaraziz eh, geratu dute irunean aur transexualen aurkako autobusa. Parlamenturat joan nahi zuten elkarteko kideak autobusean, han oaxa usteko, baina ez dira iritsi. Udaltzaingoak geldiarazidu, du autobusa, harik eta logotipoak eta leloak estaliarte. Parlamentu inguruan jendea zuten esi eta ez dira iritsi nahi zuten tokirat. Parean jarri zaion jendea kolpatu du autobusak gutxien ez bat ere zauritua izan da eta ambulantzian eraman dute uh, gainera zauritze aski impresionantea bideoan ikusten albaita autobusaren egotaren batetik pasatzen baita baten zangoan aski Azte oir kampora, beraz oiuak nagusi bideo eta segipen uh, handia izan duena ere. Sare sozialetan egun Eh, euskal eta bitan behintzat. Etaren ahmagabetzea zere berrian eh, erkorekaren hitzak jaurlaritzak zubilana egingo du solaskideen artean. Etaren desahmetzari buruzko informazio berri guzia jakinarazi dio urkuluk rajoi iri, jaurlaritzako bozera mailak azpimagatu duenez. Etaren armagabetzaren aurrean eusko jaurlaritzak zubilana egingo du prozesuan implikatuta diren solaskideen artean, orain arte bezala, berak dion bezala. Hori xe Josu Erkoreka jaurlaritzako eledunak goizuntan gobernu kontsiloren ondoko ageraldian. eta berrian bestalde eriotza bat eta goizuntatik ere sare sozialetan hainitz eh, jardokitze hortaz. Martin eh, McGuinness hilda, irurogeita sei urte zituen eta erizen, sinfeineko politikaria zena, irako buruzagi oia ere izan zen eta ostiral santuko akordioak lortzeko negoziaketetan eginkizun garantzitsua izan zen. E, erreakzio hainitz, bai Euskal Herrian, baita landan ere biztan dena, eta Tony Blairenak ere hemen eh, berriak azpimarratzen dituenak, Tony Blairek errandu maginez gabe bakea etzela iritsiko. Tony Argian bestalde klima aldaketa nagusi, 2006 inoiz ere gistratutako urterik beroena. Munduko meteorologia erakundeak datua kezkagarriak eman ditu urtero klimaren egorari buruz emaiten duen txostenean, inoiz neurtutako urterik beron, beroena izaiteaz gain, 2006an eh, goia jodu itxasmailak, alanola, ozeanoen gaina zaletako beroak. Abiadura hundiko treina ere argian, ustelkeria sarearen itzala Euskal Herriko abiadura hundian. Espainiako estatuan, AHT eraikitzen ari den Isolux Korsan, enpresaren eroskeria kasuak ez dute etenik, eta Euskal Ygreka ere zipriz tindu dute. Momentu untan, zizurkila handoain arteko zatia, ari da egiten multinazionala Euskal Herrian. Euskal Herrian. Eta jola sordua bukatu da zizek. Eh, ezkerreko pentsamenduaz hemen argian, intelektual provokatzaileena oinarrizko kontuetan katra milatuta, galderazko ikura hemen, badirudi baietz, lavodz zizekek, azken aldian ez edo trumpi buruz eman dituen, iritziek zalantza handiak eragiten dituzte, argian, xetasun guziak eta ez bat ere abiatu baita, hori segitzen alduzia hor. Bestalde gain nagusia gaur eh, bai argian, kaseta puntu eusen, eta itzetaputzen ere laster, esnal eta arambururen kondena harintzea eskatu diote François Hollandi, eragile sozial eta politikoek osaturiko talde batek, uh, bi presoen kondena harintzea eskatu diote, elarazi duten eh, gutunean bi euskal presoak duten bizio sorako zigora, hogeita amar urtera murriztea eskatuz. Izkuntz botereetan Euskara beti galtzaile. Itzulipurdika kolektiboak burutzen duen lana aurkeztu dute atajatzen kolektibo berriak dituen sedeak azaltzeaz gain itzupen, itzulpen gintza eta interpretazio tailerak proposatu dituzte ekipenean, ekim, ekimenean barkatu gazta puntu eusen artikulua eta desarmea arau judizialak errespetatuz egin behar dela dio kazenevek Bernard Kazenev estatu franxiseko lehen ministroak etaren desarmea zuzen bide estatuaren legeaz segitu egin behar dela errandu. Mediabazkek ere uh, forumean ez ziren parlamentarioan eh, parlamentarioan ehar barkatu biltzen ditu eta bestalde mediabazken titulu hau uh, bortxaketa sexual baten biktima baten ibilbidea, ibilbide luze eta zaila eh, hori uh, lotutariko artikulua eta ikerketa beraz proposatzen du media bazkek. Eta sudoesten eh, gai nagusi eh, lehen lau gaiak erraiteko ere Henri Emanueli politikariari gaur zenduden sozialistari beraz eskaintzen ditu sudoestek bere hori aldean. Telbista putz, hitz. Itz eta putz. eta gaur nerruz edo noruz eguna urte berri tradizionala ospatzen dute udaberiko lehen egun untan, bai kurduek, baita iranen edota turkmenistanen ere eh, egun berezia. Eraz gaur hainitz, uh, oi hartzun dituenak ere eh, sare sozialetan bereziki kurduei begira euskal herriak bere txikimendua kurduen eh, burukari ere ekartzen baitu gaujo. Euros ala tira todoan keunikaz turdua ese lorrenaskar Euros euro sensu dehan sarasia virtua ese lorrenaskar lurrak iskaltzen du Lama ez da itzalea, Ferekatzen zaitut eta ordainak agerean Tonturaren zauri barrak orain dekirekiak Bestiaren akiak, bestuko duzu argiak Dupatxe kundu era, bizitzeko ikazia Hala edantzatzeko txekandaria txikia Hau duzuko maien denontzako tokia Larun bateko ama kandatu dute azea Giro, rojoan neurozea Zerazadiak urkizkan, کن پیروز کن نوروز آخا هم ده بین بجی نوروز بجی کردستان بجی پارتیه کرکره کردستان روش باش Zua erapiltzen dugu omentzeko eguzkia Berekatzen zaitut eta lama ez da itzalia Hau duko man jende nontzako tokia Euro Alatxeagoan Gernikak urduan Ez zelorren azkar Neuroz, beraz, Fermin Muguruza hemen, eta erran bezala, Gaur. Martxoaren hogeita batea udaberria iristarekin batera, kurduek nebroz eguna ospatzen dute erri kurduaren egun nazionala da infozazpin irakurtzen alden eh, bezala gaur uh, erdogani ez izango da lema nagusia kurduen eh, gandik uh, referendum bat izango baita Turkian uh, apirilean sistema presidenzialista ezartzeko gisaan e referendumari ez beraz oiukatzen zuten ere gaur kurdoek. Seiak laurden guti dira itzetaputzen, Laster Matin Perez gurekin izango da marminutaren buruan iso emankizuna aurkezteko gau jamarretan izango dena, baina lehenik gure gomita. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, oskal irratietan. François Hollande, gaur egun oraindik uh, be, presidente dena, frantzian, berari gutun bat bidali dute preso batzuen egoera salatzeko eta aldatzeko, Frederik Aramburu eta Jakes Esnalen biziarteko preso zigora hogeita mar urterat mugatzea eskatu dio sustengu talde batek gurekin dugu mertxeko lina, jatsalde hona. Bai, Prentsa horreko bat, beraz, bazen eh, goizuntan, uh, bon, Paul Badiola, Donibane Loitzuneko Zape Andre Daraidu Espeletakoa, Jean Fagoaga Sarakoa, amar bat abokatu, hainbat apez, orotarat hogeita emezortzi pertsonalitateak izenpetu dute gutuna, Mertxe Kolina, zuere uh, eh, tartean uh, zira, txisto Garamburu, presoaren lagungisa ere izenpetu bai. duzula, erraiten aldugu, zergatik, bai, bai, zergatik pausu hori? E, paus hori ikusten dugulako e, gatazka hori e, hor e, paralizatua da goela eta ez duela eta ez aurrera eta atzera egiten e, jada abokatuak e, eskatua izan du bi aldiz e, e bide, bide normaletik eta ez ez izan da bi aldiz Beraz, e, ikusita ere laster E, François Hollanden mandatua bukatzen ari dela. Pentsatzen benuen uh, e, behar ba uh, azken uh, uh, begirada batekin edo beste askatasun batekin uh, dosier hori begiratzen antzuela eta laguntzen altzuela. Horren mm-hmm. indikan uh, esperantza hori dugu bentsaten. Eta mm-hmm. ikusita epeak uh, bizki motxak direla ba, otarako erabaki genuen eh, hori uh, egitea. Uh, zaitut, aipatzen uh, Jean Targuaga, uh, goizean orzenan zen uh, Jean Anuzberg. Uh, ah, bai. Baina, Jean Farguaga ere izen petu du. Mhm. Ados. Bai. Eta mm, hor, erramezala, mm, pausu judizial bat da, ere hor hartzea galdetzen duzuena, gutu noren bidez. Zer erran nahi du? Bai. Eiek kondenatuak izan dira a perpetuite, mm -hmm. eh, itzaz dakitzen eskueraz nola den. Bizi osoko Et, zigorrerat, bai. Eh, ah, hori da, bizi osoko, osoko eh, zigorrera. Eta adibidez, uh, eieri leporatzen zaietena eh, Espainiar Estatuan eginiko ekintzak dira, eta han atxilotuak izan baziren, uh, garaian, ukango zuten uh, gehienik hogeta hamar urte. Mhm. eta eh, garaian eh, ez tradiziorik eta euroa dudik martxan ez hartzen beraz pentsatzen genuen eta haiek ere eskudazki uh, basela xantza bat hemen atxilotua izatea xantzaak akutsan artean biztan da eta e, ez da batzerala izan, zenta e, zigor hori, betiko zigor horrek eh, ez du mugatik. Ara, izaten alda e, ba, bizik mhm. Eta orduan guk galdetzen duguna, ea komutazio gisa ege, egiten albadan, eta e, bizik zigor hori, pasatzen albada, hogeta marrotera. Ze hori, hori izango, izango zen eh, Espainian uh, atxilotuak eta eta uh, kondenatuak izan bat ziren. Mhm. Hor, prefetarekin bildu da beraz, eh, delegazio bat? Uh... Bai, bai, bai, zu, prefetarekin bildua izan da delegazio bat, eta esplikatu diogu uh, arazoa, bai, gaurko e, eh, e, eh, giroa eta gaur, gaurko eh, kontekstua ere eta e, biziki ongi hartu gaitu, ongi ezautzen ez zuen dosierra egiazki, bai dosier horri eta bai oroaz e, Euskal Herrian eta Ipar Euskal Herrian dagoen momentuan kontekstua ere. Mm -hmm. Eta berak... E, uh, eh, itzordu hori izan da eh, aski luzea, zeta, bon, badakiku eh, askotan uh, orako itzordeak laburrake eta fiteginak izaten dela, eta hor, uh, denbora izan da, ordu terdi pasatuz, eta denongi astartuz, uh, eta bedak eh, zion uh, eh, eladaziko zuela e, bert, e, bertan egunean nahi du erran orain dela azte bai François Hollandi bai beste ministroei barne ministroa eta justiz, justizia ministroari ere bai guk dugun gutun hori Eh, eta galdera zen uh, ian uh, eh, itzordu bat lortzen algenuen uh, Holandekin edo ministro batekin. Mm -hmm. Bedak uh, biztanda ez du, baina errandu errangaitu uh, uh, bedak uh, altzuen guzia egingo zuela hori dela eta, eta uh, zuela ere bere oarra eta Eh, bere oharra zen ongi ulertzen zuela gaia eta eh, ba, pentsatzen zuen eh, hogeta zazpi urte e, pena luze bat zela eta zerbait egiteko ero e, posibilitateak e, etzekien baina e, eskakizun bat e, legitimoa zela. Mhm. Ba. Um, erran bezala um, ehm, lina, txisto jaran buru presoaren lagungisa ere izenpetu duzu. Um, ze da gaur egun uh, hogeita zazpi urte beteko ditu uh, presondegian uh, nola da? ba, gu daitu du, ara, guri, gu animatzeko, hori e, da arregarrea, ba, eta E, erraiteko, ba, ba, e, zai egongo zela, ian e, gaur e, zepasatzen zen, eta ia e, e, lehenik eta bentzen, prentsa horregongo zenez, e, denak horregongo ginen, eta pixkanaka aldiro erraten genuenean, honek ere izan petzen du, eta beste bat ere oso emo, emozionatua, eta esperantzekin bai, gero badaki eh, aspalditik eh, galdetzen duzun eh, gutxia ere lortzeko oso zaila izaten dela, eta bon, eh, ez ez zabalitz eh, ez litzateke harritua izango, baina desmartxo hori egitea eta hor eh, egon diren pertsona hain desperdinak, eta ez direnak, lotuak, eh, nahi baduzu mundu eh, abertzaleari, ba, e, ara, e, bera bizkipo zekzen. Ez zuen, pentsatzen, barnetik kusita, be, bai, mobitzen altzela, hola. Mm -hmm. Eta, e, gero, izenak ikusi dituenean, ero jakin duenean, aldiroratun zen. Eta hori ere bai, eta hori ere bai, eta orduan, e, e, momentu batez, e, egun batez, bilkuran ginela elkarrekin belak deitu zuen, eta biziki emozionatuta erantzuan deitzen zaituztet bakarrik e, erraiteko ezakitzer e, eskerrak eta besterik ezakitzer esan mm. eskerrak eta espero dut egun baten lortuko dutela hori erraitea la bisan bis eta, eta hemendik kanpo. Mhm. Hala. Eta ez, ba, ez bada lortzen ere, zuek uh, zabaldu duzuan uh, eh, leio hortatik uh, uh, gure kartelara sartu da hor zizkeno handi handi bat. Ha, Itz hoieken. Ebe ara, itz oiekin beraz agurtuko agurtuko gira, mertxe kolina, bai. jamezala txisto jaran bururena, bai. eta eh, horretaraz uh, dezagun ere, uh, txisto jaran buru, jak esesnal, jon eta unaiparot, eta oier gomez, Oera. preso eriaren askatasuna aldarrikatzeko ere, manifestaldia eginen dela larun batean. Bai honan, atxaldeko bostetan, mertxe kolina, mil bai. Bai, bai, da e, hori dela eta eh, gaur aipatu dugu ere eh, eh, bai e, aranburu eznal e, eta e, pagotan problema dago, baina beste problema guziak ere eta gaur egun e, bizi dugun esperantza edo e, giro horretan e, dira hainbat gauza iniziatiba egiten bai desarmeari buruz eh, kontuan hartuta ere biktimaren e, arazoa eta presoarena ba, denak lot, lotuta erantzun eman behar diogula mm. e, dena da prozesu baten e, dira eta bedaz eh, eh, tratatu behar dira denak elkarreken. Ara. Ebe hori egana, mertxiko lina mileskera. Bai, mileskera zuei eta onge izan, adio. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietara, arantxa ididarekin, oskal irratietan. Eta itz eta putzen segitzen dugu, musika ipatuz, eh, gurekin matin perez, ahatxaldeon? Artzale hori Iso. Gosh. <laughs> Iso eman kizuna, xarri, amaretan izango da, ordean lehen saioarena eh, ipatu eh, ginen dola bihazte, kuartzi izan zen, mhm. eta aldiuntan, ba, estilo zaldatzen dugu ere. Esteo eh, zaltzen dugu bai, beti bikote bat, uh, baina hor elektro-folk ez, ez duten nahi gehiago folk elektro-pop ratan dugu, uh, kostalekoak dira, uh, naia azubeldia eta mani batiz, eta lumi deitzen da, seguraski zautzen duzu, bai. duzu zue ere, entzurek, uh, bai, bai, aski zagunak hasten dira izaten, eta beh, ditugu gauntan uh, ipatzeko, piskat beren bilbidea eta beren estiloa. Estiloa, beraz, bai, definitu beharko da. Definitu ez, bango ditugu bide batzuk. Hmm. Eta uh, aipatuko uzie, ze masina eta baliatzen duten? Bai, hori, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, pixka bat teknika maite eta hori gainera uh, eh, dinainitzek zakitzen nola martxan den elektroa, uh, eta maniko bizikongi ongi espikatzen du, baitu goza bereziak, eta bat ere uh, elektro, elektroa egiteko molde desberdinak, berak mm -hmm. espikatuko nola berak egiten duen. Bai, eta bon, batzuak uste balimontzi elektroa dela bum bum bum bakarrik, Kantu baten adibidea maiten handugu, uh, eh, eh, bai, bat dira, lehen bat, atara dute dola urte bat, uh, eh, zaki, taritza, adibidez? Taritza. Taritza. Ados, horrekin agurtzen gira, eta xarri beraz iso eman kizunean, amaretan. Amaretan, oia. Itzordua, xarri hartio. Txarri iso eman kizunean eh, ama jontan eh, adi musika eman kizunaren ondotik. Eta itzeta putzemankizuna hortan bego gaurko, bihar elkartzen gira, bakizue, bostak eta seiak artean, eta marko gurekin izango da, zerta zalitzeko hori bihar ikusiko, seiak euskal iratetan.